บุ๊กทูเก้าสิบสี่คำสันธานหนึ่งเวสนิซียรอจนฝนหยุดก่อน Čekaj dok kiša ne prestane. รอจนดิฉันเสร็จก่อน Čekaj dok završim รอจนกว่าเขาจะกลับมา Čekaj dok se on ne vrati ดิฉัน รอจนกว่าผมจะแห้ง Ja čekam dok mi se kosa ne osuši ดิฉัน รอจนกว่าหนังจะจบ Ja čekam dok se film ne završi. ดิฉันรอจนกว่าสัญญาณไฟจะเปลี่ยนเป็นสีเขียว Ja čekam dok na semaforu ne bude zeleno. คุณจะไปพักร้อนเมื่อไหร่ Kada ideš na godišnji odmor ก่อนวันหยุดฤดูร้อนอีกหรือ još prije ljetnog raspusta ใช่ ก่อนวันหยุดฤดูร้อนจะเริ่ม da još prije nego počne ljetni raspust ซ่อมหลังคา ก่อนที่ฤดูหนาวจะเริ่ม popravi krov prije nego što počne zima. ล้างมือของคุณก่อนที่คุณจะนั่งที่โต๊ะ Operi ruke prije nego što sjedneš za sto. ปิดหน้าต่างก่อนที่คุณจะออกไปข้างนอก Zatvori prozor prije nego što izađeš. คุณจะกลับบ้านเมื่อไหร่ Kada ćeš doći kući หลังเลิกเรียนหรือ Nakon nastave ค่ะ หลังเลิกเรียน Da, nakon što se nastava završi หลังจากเขาประสบอุบัติเหตุ เขาทำงานไม่ได้อีกต่อไป Nakon što je imao nezgodu, on više nije mogao raditi. หลังจากที่เขาตกงานเขาไปประเทศอเมริกา Nakon što je izgubio posao, on je otišao u Ameriku. หลังจากที่เขาได้ไปประเทศอเมริกา Kao เขาก็ร่ำรวย Nakon što je otišao u Ameriku, on se obogatio.